Jag bor i Läppebo, ett ställe där svänger om. Det är lätt att tro att ingenting händer som är av intresse så här är mellan kammaren och Fjöse. Men det är tjo och hopp och det kan du ge dig på och aldrig stå på kalaset och förresten så har man väl inte det roligare än man gör sig. I förra veckan så fick Katta åt Andersson en sladd och gick i spinn framför Föchtebron och brakade ihop med Per Edvin när han kom på sparken. Förra sommaren hade jag en tand som inte satt så bra. Jag kunde vicka på'n och jag hade kul till jul i Läppebo. Vilken Läppebo? Ska ni tro? Under Läppebo? Är det fest är det bäst och aldrig tar det slut på fröjderna. Och hemma håll igång, länge leve Läppebo. Här nere i Läppebo, där mår vi och smörjer oss och vi har knog och vi försörjer oss och vi hugger ved åt varann och bär varandras börda. Som, som, som, och det är alltid ös i veckan om jag vill få slå mig lös till helgen så spar jag till en liten finne som jag får klämma ut på lördag Men så ibland det sägs av någon dum turist Åh, hur vilket plejs och gud vad det verkar trist Jag brukar svara du grabben, jag är aldrig ensam oh, Jag har en myrstack som är tam, det är det värre än i stan han heter Krylbo han och äter socker ur min hand. I Läppebo, i Läppebo, ska ni tro. Under Läppebo, är det fest eller bäst och aldrig tar det slut på fröjderna. Och hemmaröjderna. I Läppebo, i Läppebo, ska ni tro. Under Läppebo, är det fjong och lång, länge leve Läppebo.